وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ۖ كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا innahu la yuhibbul musrifin na yeye ndiye aliyeziumba bustani zenye kutambaa juu ya chanja na zisiyotambaa na mitende na mimea yenye matunda mbalimbali na mizaituni na mikomamanga inayofanana na isiyofanana uleni matunda yake inapozaa na toeni haki yake siku ya kuvunwa kwake wala msitumie kwa fujo hakika yeye hawapendi watumiao kwa fujo wa minal an'ami hamulatan wa farsha Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin Na katika wanyama amekujalieni wenye kubeba mizigo na kutoa matandiko Uleni katika alivyokuruzukuni Mwenyezi Mungu wala msifuate nyayo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 ameharamisha yote madume mawili au majike mawili au waliomo matumboni mwa yote majike au nyinyi mlikuwapo Mwenyezi Mungu alipokusieni haya basi ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule aliyemzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa ajili ya kuwapoteza watu bila elimu hakika Mwenyezi Mungu hawahidi watu madhalimu Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyeumba bustani za matunda. Ipo miti inayopandwa na kuegemezwa juu ya chanja na ipo isiyohitajia chanja. Na ameumba mitende na mimea mingine inayotoa matunda yanohitalifiana kwa rangi na utamu na sura na harufu na mingineyo. Na ameumba mizaituni na makomamanga yani makudhumani yenye kushabihiana katika baadhi ya sifa zake na isiyoshabihiana ijapokuwa udongo huenda ukawa ule ule na yote ikawa inanyweshwa na maji yale yale basi kuleni matunda yake mkipenda na toeni sadaka yake yanapoiva na kuyachuma wala msifanye fujo katika kula mkajidhuru wenyewe na mkawadhuru mafakiri katika kuwanyima haki yao. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi watumiao kwa fujo katika mwendo wao na vitendo vyao. Na Mwenyezi Mungu ameumba katika nyama hoa nao ni ngamia na ng'ombe na kondoo na mbuzi wale wanaobeba mizigo yenu na wale ambao katika sufi yao na manyoya yao na nywele zao mnatoa matandiko. Na hiyo ni riziki aliyokujalieni Mwenyezi Mungu. Basi kuleni alichokuhalalishieni Mwenyezi Mungu wala msimfuate sheitani na marafiki zake katika kuzua vya halali na haramu kama walivyokuwa wakifanya watu wa jahilia. Hakika sheitani hakutakini kheri kwa sababu yeye ni adui yenu mwenye uadui dhahir. Mwenyezi Mungu ameumba katika kila namna ya mnyama hoa dume na jike. Hizo basi ni namna nane. Kondoo namna mbili, mbuzi namna mbili. Ngamia na ng'ombe wametajwa katika aya inayofuata. Ewe Muhammad, waambie washirikina kukanya hayo walioharamisha. Nini sababu ya kuharimisha katika hawa kama mnavyodai? Ni kwa kuwa madume au kwa kuwa ni kuwa matumboni ya mama zao? Hayo hayawezi kuwa hivyo kwa sababu nyinyi hamkuharimisha watoto waliomo tumboni kabisa. Nambieni kwa mategemeo barabara ikiwa nyinyi mnasema kweli katika kuhalalisha na kuharimisha. Na Mwenyezi Mungu ameumba ngamia namna mbili, dume na jike, na ng'ombe namna mbili vile vile. Ewe Muhammad, waambie kwa kuwakanya, nini sababu ya kuharimisha hao mlioharimisha kama mnavyodai? Ni kwa kuwa wao ni madume? Sivyo hivyo. Kwa sababu pengine mnahalalisha madume au ni kwa kuwa majike? Pia siyo hivyo kwa sababu mnahalalisha majike wakati mwingine au kwa kuwa wana watoto matumboni mwao. Pia siyo hivyo kwa sababu hamkuharimisha watoto walio matumboni daima. Nanyi mnadai kuwa kuharimisha huku kunatokana na Mwenyezi Mungu. Nyinyi mlikuwapo Mwenyezi Mungu alipokuharimisheni haya na mkamsikia makatazo yake? Kabisa hayo hayakuwa. Wacheni mlionayo kwani hiyo ni dhulma. Na hapana mwenye kudhulumu zaidi kuliko mwenye kumzulia uongo Mwenyezi Mungu akamnasibisha nayo mambo yasiyotoka kwake wala hayana tegemea lolote la kielimu la kutegemea bali huyo anataka kuwapotosha watu tu. Mwenyezi Mungu awafikishi wenye kudhulumu wakikhiari njia ya upotovu